ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hajya isanganiro kaze muri makuru mu kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na serafina hakizimana akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira gucukura ubutare mu burundi ubu bizosaba gutangwa ingwati muri banki nkuru y'igihugu berbe mu kiringo cy'amezi abiri bikaba ari byashyikirijwe n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta yasiguye mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego zitandukanye ko ari mu ntumbero yo kurwanya ko leta ibandanya ihomba ikibazo cy'icikagurika ry'umuyaga nkuba mu gisagara cya bujumbura mu kwezi kumwe gusa ngo kizoba gitorewe umuti umuyobozi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rigidezo arabyemeza avuga ko sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro dasubiye kubaramutsa ndabana ikaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi abazoba baje gucukura ubutare mu Burundi bazobanza gutanga ingwati mu banki nkuru y'igihugu berbe mu kiringo cy'amezi abiri Prosper Ntagwamiye umuvugizi hakaba n'umunyamabanga mukuru wa leta yabivugiye mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego zitandukanye cyabereye mu ntara ya Rutana kuri wa gatanu yanibukije ko utazovyubahiriza amasezerano y'umwumvikano azoca abimfa gusa iyo ngingo ikaba ngo yafashwe na leta y'u Burundi mu ntumbero yo kugwanya ko yobandanye homba leta ibisemwe umutayi nyabaki leta ni byose leta n'igihugu hanyuma ubutari n'ubw'igihugu si ubwo baje gucukura kuba twizi neza kugira ngo bitahure neza mwufata yuko leta ni nyine ubutunzi ni nyine umutahe abo nabo ni nk'abaje bazanye ni nk'abakozi kuko muri kahise byaragaragaye ko hari abaje badafite uburyo bukwiye n'ubuhinga bukwiye isinoje yo mu ido n'iduki yamwumvise cyashikirije ku maradiyo cizwe mu nama shikiranganji n'amasezerano y'umwumvikano ibyo ni byo bw'ingani ubwo butaka buzocukurwa muzobimenya ajya n'amafaranga ntufata ni nk'ay'ingwate kosiyo babone ko umuntu yabishyizemo ukuri uko rero bizoza biracukurwa niko haziho n'andi masezerano yumvikana ingene inyungu igabugwa umutahe wa leta ni munini kuko leta ni nyene ubutari nuvuga ko turi ku gahiye ubu nawe yemeze kuza gucukura nabanza ashyiremo amahera turabona ko atari umubeshi mu kizaza cyacukuwe cyadandajwe harishwe amatagisi n'amakori turabicyabonetse hazobera amasezerano atomora neza ingene izo bintu bigabugwa hasabwe yuko mu mezi abiri utazora amafaranga mu banki nkuru ya repubulika aya masezerano azoca ari impfagusa bimusoma ibintu byose kugira byavuzwe muri murakora agace nta inkuru y'igice mu mezi abiri utazora yatanze nabyo azoba ashoboye wumva leta duhombike ahubwo twarikingiye bikwiye kuko wikuriye ni kujya hama igiti ntigukora mu jisho kabiri makuru twabateguriye arabandanya indwi zirenga zibiri ziraheze umuyaga nk'ubucikagurika mu duce tumwe tumwe tugisagara cya bujumbura bamwe mu bakora imirimo itandukanye ikenera umuyaga nkuba mu mazone ya buyenzi na bwiza bidoga ko bibatera agahombo yamara bakamenyesha ko ibyo bintu bitari biherutse kuboneka bagasaba bijejwe kubikemura n'inkuru tubaza jean marie mayonga abo banyagihugu basigura ko iryo cagagurika ry'umuyagankuba ribateye uruhombo mu gihe bamara umwanya utari muto batariko barakora abarangura imirimo ijanye no gusudira canke kudandaza amata bavuga ko ibintu bitifashe neza je nkora akazi ko gusudira bino minsi umuyagankuba uraturacika bica bituma bitugora ukuntu tubandanya tubaho amata arononekara guhera saa tanu gushika buce mu gitondo amata aba yamaze kuba ari ayo duteka mw'ijo tukakanyisha tuza kuyakanyisha umuriro ugiye biriko biraba ntituzi ibyo ari byo byo biradutangaza cyane kuko natwe twari duherutse ibi bintu nk'ibi n'uruhombo turashobora kuba tugomba gusekura urabona ngaha ni ku mashini usanga mu mpaya ntidusekwe kubera umuriro uba wagiye akazi kaba gahagazemo uwo mwanya kaba kagaragaye uyu mufasoni duhuriye mu bwiza aho ahingura ibinyobwa mu misigati ati iryo cikagurika rituma akora ahomba kuko iyo ibinyobwa ahingura bidakanye atabamushorera eka n'uyu akora mu byo kwandika bita sekretariya publique ngo nawe nyene akazi kiwe ntikifashe neza nyabankuba si neza kabisa akazi ntikagenda neza kubera akenshi uracikagurika hari igihe uri gukorera umuntu nk'akadose kiwe bikanka akidoga rwose kubera umuyaga nkuba ucitse katarasohoka bigatuma ahubwo no kuri twebwe rimwe na rimwe akazi kacu katagenda neza bagasaba ko ababijejwe bokora ibishoboka kugira ngo umuyaga nkuba ubone kuko bibereye nibadufasha rero umuyaga nkuba kujya wahora uza nka twa dukoresha ibyo muyaga nkuba nuko badufasha umuyaga nkuba usubira umere nkuko wahora ico dusaba nuko regidezi yorabika bitunganya ibijyanye no gucikagurika k'umuyaga nkuba bigahagarara ivyo bintu bijanye n'icikagurika ry'umuyaga nkuba ngo bikaba bitari biherutse kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ubu hakaba haheze ikiringo c'indwi zirenga zibiri bisubiriye kwibonekeza Urakoze Jean Marie Mayonga ikiringo cy'ukwezi kumwe nicyo gitangwa na Engineer Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ritanga umuyaga nkuba mu Burundi Regidezo kuba ikibazo cy'icikagurika ry'umuyaga nkuba mu bice bitandukanye by'igisagara cya Bujumbura kiba cyatorewe umuti uwo muyobozi mukuru asigura ko iryo cikagurika rishika mu gihe bariko barasubiriza ivyuma bishaje bitanga uwo muyaga nkuba abenegihugu nubahumuriza ikintu cya mbere abenegihugu ni uko ibikoresho byacu dufise ama equipement arashaje ubu rero turi mu mvuduko munini wo kubisubiriza rero turiko turabisubiriza ni ukuvuga yuko amatara ashobora gucika ico nubahumuriza eh, nibatenyenye gato ndibaza nk'inyuma y'ukwezi izo ngorane zoba zaheze kuko turiko turasubiriza ibikoresho byose bishaje turiko dukorana n'ababayeri benshi bashobora kudufasha eh, hanyuma turi ko turaraba rero ingene twosubiriza umuhora w'amatara ngaha i bujumbura kuko urashaje cyane ngaha mu gisagara ni uburyo buzotwara miliyoni mirongo mirongo zitanu z'amadolari abagira neza badufashanya twese babayere, na rigide zirimo na guverinoma y'u Burundi turiko turabwegeranya isanganiro inama isumba ingimba Ano makuru arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itandatu Burundi buramaze kuronka imfashanyo irenga miliyoni amajana ane na mirongo ibiri z'amadolari y'abanyamerika kuva aho bwa buraya bukuriyeho ibihano Burundi kwigenekerezo rya munani ruhumu no mwaka indero guhangana n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'intwari ibereye iyo mfashanyo ikaba yaratanzwe inyuma y'aho icyo gihugu gikuriye ko ibihano cyari cyafatiye uburundi nk'uko byashyikirijwe n'umushikiranganji agezwe imigenderanire y'uburundi n'amakungu albert shingiro igenekezo rya mbere ntwarane ubufaransa bubicishije ku buserukizi bwabo mu gihugu c'uburundi bwaronkeje uburundi imfashanyo ingana n'imiliyoni mirongo ibiri n'imwe z'amadolari y'abanyamerika iyo mfashanyo itekanijwe gufasha mu gisata c'indero mu gushyigikira umugambi twige neza nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ikigiga ca leta domisiyeni yo ku bwayo ubuyapani nabwo bukaba buherutse gutanga imfashanyo y'igitoro gifite agaciro k'imiliyoni zirenga zitatu z'amadolari y'abanyamerika umushyiranganje ajejwe imigenderanire y'uburundi n'andi makungu albert shingiro akaba yaramenyesheje ko icyo gitoro kizogurishwa hama amahera leta ikazuyakoresha mu migambi y'iterambere igenekerezo rya munani ruhuma ubumwe bwa buraya bukaba bwarafashe ingingo yo gukura ko ibihano bwari bwafatiye uburundi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu urakoze moyize imfashanyo igihugu gihabwa ziratandukanye muri iki gihe Burundi bukeneye imfashanyo zitumbera imigambi y'iterambere bisigurwa n'umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibyigwa by'ubutunzi profesor gilbert niyongabo ashikiriza ko mafaranga leta ironka ubu hari ayagaruka ayaharugwa nako muyo leta ikoresha icyo bita don mu gifaransa atanzwe n'abatandukanye nk'ibanki y'isi ibanki nyafurika y'iterambere n'abandi tumukurikire yavuganye na Mihaye Kanyange kenshi itandukanya ifashanyo n'ingurane rero eh, ifashanyo yatanguye mu gihe cy'ingorane ya kabiri y'isi yose igihe ibihugu byo muri buraya dukonyere ari igihe cyabyo byasambuka bice bitangura kugira icyo bita ifashanyo icyo gihe eh, batandukanje ifashanyo yerekeye gufasha abantu hakaba n'iyindi fashanyo y'iterambere mu gifaransa ari cyo bita edi humanitaire yo gufasha abantu kubera baba bahunze gusubira mu ngo zabo hakaba n'ikindi kigira kabiri igice cyitwa imfashanyo y'iterambere bita mu gifaransa aide au développement rero mubamenya yuko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe mu burundi kuva umukuru w'igihugu ugiye gushikiriza eh, raporo muri new york batanze raporo yerekeye yuko mahoro yagarutse mu burundi bayise raporo pour la consolidation de la paix ico gihe twaja tuva muri mu bintu byo gufasha uburundi kubera igihe cy'intambara kiba caheze aid eh, Manite bagaca dutangura igisata cyerekeye aid of development bavuze ifashanya iterambere ni ukuvuga yuko ijya mu migambi imigambi y’uburemyi imigambi y'amabarabara imigambi y'amabaraje ibyo mbasha kubisanga muri mu gitabo cy'ikiga cya leta aho uburundi bugeze ubu nico gituma rero tukiri mu mfashanyo mbwa ni ifashanyo itiza kwerekana neza mu migambi iterambere Hano makuru arabandanya Janvier Ndagijimana yahora arongoye komine giteranye ntakiri muri ayo mabanga kuva kuri wa kane itegeko nimero amajana 316 ry'umushikiranganji yajejwe intwaro yo hagati mu gihugu niryo rimuhagarika rikerekana ko umustanteri yarangwa no kutubaha abamukurira mu kwanka gushira mu ngira ivyo gukoresha ubutegetsi kutariko no kudakoresha neza ubutunzi bw'ikomine umushikiranganje yavendera ko buca agasaba buramatari wa muyinga gushira mu ngiro iryo tegeko ingingo iheruka gufatwa na buramatari w'intara ya Bururi nayihamagarira abanyagihugu kurandura ibiti by'imikaratusi iraba abantu bari basavye amatongo leta kugira bayaranguriremwe imigambi y'iterambere hanyuma ntibayashitsa ntibashitsa ibyo bari biyemeje Colonel Leonidas Bandenza amaso agasigura ko ayo matongo azoca asubizwa leta kugira ngo arimwemo igitegwa cibiraya avugana na Jean Marie Vianney Gendakumana muri iryo tangazo twarashoboye kuvuga yuko imikaratusi isanzwe boyikuraho abo twabwira cyane cyane twabwira abantu batse amatongo leta ngo barangurire imigambi y'iterambere n'ubworozi ibyo rero twaragaragaye ko twasanze ari amatongo menshi y'ababyatse kugira ngo barangureho iyo migambi bitabaye nk'uko babisabye aricyo gituma twaciye tubahamagara yuko muri uyu mwaka w'uburi bw'ubworozi yuko baba baritegurira gukuraho iyo mikaratusi bakahakorera ibyagenewe nk'uko bari babisabye ayo matongo muwamutegekanya kuzocamo yaranguriramo imigambi ya gute nko ngaha mu ntara ya Bururi ikiraya ni igiterwa cimbuka cyane kandi kiba hose arico gituma twagomba kuzohimiriza yuko hajya abazoba bakuyishinge ikiraya cyo gitegwa ca mbere cugurura isi no ngaha mu ntara ya Bururi hariho abagwiza mbuto natwe twagomba kwizo mbuto abene gihugu bazifata ntizirinde kujya mu zindi ntara ahubwo barime hanyuma abadashoboye kurima baje mu makoperative y'imiryango canke eh, yo ku mitumba kugira ngo bikenure ariko buramatari biravugwa yuko igitegwa c'ibiraya kidakunze kuba ahantu hari ishinge ico co co mukivuga kwiki oya ico sico kuko mu burimyi n'ubworozi ahubwo nivyo bahimiriza cyane kuko ikiraya nico ca mbere nta kindi giterwa ushobora gutera cimbuka cyane gusumvya ikiraya igihe waronse ifumbire ifumbire igihe ibuze niho wovuga uti nta mwimbu waboneka Mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ubukene bw'ifumbire ya fomi mu Burundi uwo mugambi murabona bizoshoboka kuranguka. Ego ifumbire ya fomi ntiyabuze bururi gusa yarabuze mu gihugu cose mugabo uruganda rwa fomi ruriko ratanga ibyo byiyemeje haco gituma nanjye natanguye ko haburira hakiri kare yuko bo kwitegurira uburimyi bwa mbere saison A izotangura mu kwicenda kw'icumi ko kuba batunganije izo ndimo ibyo by'ifumbire naho byabaye ngira ngo abarongoye ikigo ca fomi n'abajejwe iby'uburimi n'ubworozi mu bushikanganji bazofata ibyigwa bakaraba ibya bene igihugu bakeneye mu ntara kugira ngo babe babishize imbere kuko urazi ko bariha kare uraca bugacana ayandi mu bidukikije hari ibikorwa by'umuntu bituma ikirere gitosekara bikavugwa n'umuhinga mu bidukikije ingenieur Sylvestre Manirakiza atanga akarorero ko gukanyisha ibifungurwa cyangwa imiti birungika imyuka mibi Manirakiza asigura ko imwe mu ngaruka zabyo ari hindagurika ry'ibihe ni muri no bucana yandi bidukikije na Vestine Butoyi umuyaga wo mu kirere uratosekara iyo hahindutse ibyari bisanzwe wiwubatse Engineer Sylvestre Manirakiza yakurikiranye ibijanye no gukora ivyuma bikanyisha hamwe no gukingira ibidukikije asigura ko ibikorwa vy'umuntu biri mu bituma uwo muyaga utosekara atanga akarorero k'amahinguriro hamwe no gukanyisha hamwe n'uruzuba iyo zitosekaye hari ibintu byinshi byononekara igisenge kiratoboka canke ihindagiruka ry'ibihe iratuma haba ingwara zo kurukoba ingwara bita za kanseri haratuma ibikoko biri mu mashamba bipfa ibikoko bimwe bidufasha kugira tubeho turonke ipepuzini nziza ibintu bituma ivyuka biduga hejuru byogiye bikabigabanya ivyo navyo biba mu mazi mu byo bishanga yo byapfuye uzubona hari ivyatsi bikura bigafuka amazi guteza imbere by'amahinguriro eh, iby'imiduga iby'uburimyi abantu baciye bata byinshi mu kirere bica bituma ubushuhe buba bwinshi nicyo gituma rero ubona hashushe ubona icyo gisenge gatoboka ni ingorane gusa naho biri uko umuntu ntiyohagarika imirimo yiwe yo kwiteza imbere kugira yoye gutosekaza imyuka yo mu kirere umuhinga mani rakiza avuga ariko ko hashyizweho ubuhinga bwo gukingira ibidukikije nko gushyiraho imyuka mishasha itonona ikirere umuntu ntiyohagarika imirimo kuko yocapfa rero ibihugu byose byarumvikanye bigira amasezerano yabereye ibyene n'amasezerano yabereye ikiyoto amasezerano be Vienne yaciye akorera Montreal ayo narakugira iki nakundira ubundi buhinga kugira ngo abantu babandanye babaho hanyuma batezurire ico kirere kugira ngo nk’umyaka iza abantu ntibazobura ingene babaho ayo masezerano yo kiyoto nayo avuga iki avuga ati ibihugu byose bijya hamwe birabe nyine byogabanya ibyo byo kwitera ubushuhe nibyo nakubwiye dukoresha ivamo peteroli ubundi tuba tugenda tutagira imodoka mugabo rero baciye imvura mbega twotora ubuhinga buhe kugira tubigabanye bagaca batora rero ubuhinga bwo kugabanya imodoka zigenda zikoresheje bikeya cyangwa ntizikoreshe namba zikoresha amabateri bakarondera ibintu by'uburimyi bitarimwo ibyuka bimwe bimwe nka korore byonona bakarasaba yuko n'amashamba yoguma ariho